šodien tādi ļoti arī nozīmīgi svētki pestīšanas vēsturē. Un mēs dzirdam, ka eh, evanģēlijā evanģēlis Lūkas saka, ka Pēters īsti nu, nesaprata šo situāciju, bet pirmajā lasījumā mēs lasām jau, ka viņš ir nobriedis, izgājis cauri ciešanām, pārbaudījumiem, jā, vajāts un tā tālāk. Un te jau viņš saprot, ko raksta. Un kas mums ir, kam mums ir jāpievērš uzmanība, esot svētceļojumā, un eh, kas mums var noderēt tajā, kā viņš raksta. Un pirmkārt, eh, Pēteris raksta to notikumu, kas bija pirms daudziem gadiem. Ja? Eh, un to atcerās ļoti tā, nu, dzīvi tā ļoti izjusti. Tas nav kaut kas tāds, ja kaut, kaut, kaut kas bija, bet nu, viņš te raksta, ka patiešām tas ir kaut kas ļoti svarīgs ir bijis un to joprojām viņš nes. Protams, viņa dzīvē ir vairāk tādi svarīgi notikumi kopā ar kungu, bet šis ir viens no tiem, un te mēs redzam, arī viņš pats dalās par to. Un ja mēs tā jautājam, kā mēs varam šādus brīžus atrast savā dzīvē, jo nu, tā teiksim, varu pieņemt, ja tādas īpašas eh, pieredzes kā šeit mēs nepieredzēsim, bet mēs kaut ko katrs pieredzam. Un, protams, eh, labi, ka tas ir ik pēc laika vai kādi lielāki notikumi, tādi patiešām kunga klātbūtne ir tik pārliecinoša. Un lai tā, tas būtu tik svarīgi un spēcīgi, ka pēc daudziem gadiem, pēc desmit gadiem, mēs varētu uz to atsaukties ar tikpat tādu lielu nu, tādu dedzību, un ka tas patiešām tas, ir, tas notikums ir svarīgs man. Un tad mēs esam svētceļojumā, tad mēs arī varam arī jautāt kungam, vai arī paskatīties uz iepriekšējiem kādiem svētceļojumiem, notikumiem, jo tas ir svarīgi. Ticības dzīvē tas ir svarīgi atcerēties un brīžām arī padomāt, jā, viņiem vai nu, es pieņemsim, eh, man, man jau tas ir kurš svētceļojums, tad es tā brīžam jau tā, nu, jā, tas kaut kā paiet, aiziet, jā, bet tas arī var tad tā acu, tā sirds modrība zust, jā, kad, ka varbūt pēc daudziem gadiem es atcerēšos, jā, kaut kādus mazus kunga brīžus manā dzīvē. Un pat tiem varēšu, nu, varbūt nerakstīt, bet vienkārši eh, nest savā sirdī. Nu, jo tas ir tāds nu, kaut kas ļoti svarīgs ticības dzīvē, tieši atcerēties šos notikumus un uz viņiem atsaukties un viņus pārdomāt. Jā, jo, Tā tas notiek svētajos rakstos, jā, kur nepārtraukti atsaucās uz kaut ko, kas ir bijis, pārdomā atkal un atkal atsaucās. Un tas mums jādara arī mūsu ticības dzīvē. Tātad ilgoties pieredzēt šādus brīžus. Un, protams, nu, svētceļojums ir kaut kas tāds, kas kur ir liela iespēja, ka tas var palikt manā sirdī. Ka tas var būt kaut kas tāds, ar ko pēc daudziem gadiem es atsaukšos. Es, varbūt es nevienam nestāstīšu, bet tas būs kaut kas tāds īpašs. Ja. Un es, man būs teikt, sava kolekcija ja, no kaut, kādā, kaut kādiem gadiem, notikumiem, kur jā, patiešām tur, tur es pieņemsim kaut ko tādu pieredzēju, tur es sastapu kādu cilvēku, tur es kaut ko sajūtu, kungs mani mudina un tā tālāk. Un to nes sirdī, jo, protams, no sāceļojums ir tāds ļoti ekskluzīvs brīdis, jā, kā mēs dzirdējām, kā privilēģija arī, eh, bet, protams, mēs to meklējam arī mūsu ikdienas dzīvē, jo mums ir tas jāmeklē diezgan apzināti, eh, Vai mēs šajā kalnā ik pa laikam uzkāptu? Nu, protams, nu, tā tēlēn runājot, šādus kalnus var atrast kaut kur. Pat viņam svētie rakstīja Bībeli, kā pats par sevi tāds kalns, kur es uzkāpju. Bet es zinu, ka es tur nevarēšu ilgi palikt. Man būs jā, jā, jānokāpj, lai atkal būtu ikdienā un tā tālāk. Un šīs pieredzes ir arī vajadzīgas tāpēc, jā, lai eh, tā mūsu ticības dzīve, kur ir apdraudēti ar tādu, ka kaut ko mēs pierodam pie kaut kā uh, rutīna, kļūst, kļūstam nejūtīgi. Mums tā kā labi, ka kāds izrauj ārā no tās ierastās domāšanas, jā, atjaunojieties domāšanā, svētdien dzirdējām, uh, ka kāds mani iztrāmda, jā, tas ir ļoti svarīgi. Tie arī ir žēlstības brīži, jā. Tas tā īsi par to, kā mēs mūsu dzīvēs varam pieredzēt šo pārveidošanos, Jo, protams, mēs pārveidojamies, ja kungs žēlstība mūsos darbojās. Bet vairāk par tieši šo svētku tādu nozīmi mēs vēl dzirdēsim eh, prefācijā. Tur ļoti, teiksim, tā, ļoti īsā veidā arī tiek paskaidrots, ko tad mēs vēl tā ļoti tā, nu, augsti teoloģiski un garīgi vēl svinām. Bet to es gribu atgādināt, jo svētceļojums ir tāds patiešām žēlstības laiks. Jā. Es uh, man vismaz ir tādi daži svētceļojumi, kur es varu teikt, jā, patiešām tie ir tādi notikumi ar lielo N burtu, kur patiešām ir kaut kas tāds neatkārtojams. Jā. Nu, jā, tā kā atveram acis jā, starp visām mūsu teiksim, eh, ierastajām darbībām, sarunām, lūkšanām, eh, visu tomēr es tevi, kungs, meklēju tā ļoti personiski. Es tā kā zondēju, ja, kur, tu, caur ko tu gribi mani uzrunāt. Jā, bet, nu, protams, pirmkārt caur svēto misi. Ja, mēs esam uz, uzkāpuši šajā arī kalnā, lai tad arī kungs nāktu mūsu vidū zem maizes un vīna zīmēm. Āmen!